zinetul hajati dunja, to je ukras ovoga svijeta. Wal baqiyatu salihatu. Ali dobra djela, trajna djela, Khairun inda rabbik, to je bolje kod tvoga gospodara. Thawaben kao nagrada, wa khairun amala. i bolje ili najbolje u što se čovjek može uzdati kod Allaha te bareke ve taala. Šta su to el baqiyatu salihat? Na prvom mjestu šehadet la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Na osnovu čega čovjek gradi sve ostalo u ovom svome svijetu. Zikra Allah te bareke ve taala, ibadet Allahu te bareke ve taala. Sva dobra djela, svi ibadeti za kojima je Allah te bareke ve taala zadovoljan. To je ono što je trajno i to je ono što nije prolazno pogledajmo te tolike koji su se podčinili ovom je svijetu. U današnjem vremenu i u prošlosti. Kakvi su bili i kako su završili. Umjesto da im taj imetak bude na usluzi i koristi, da im taj imetak hizmet čini, oni su postali robovi toga imetka. Pa oni njemu hizmet čini. Umjesto kada su više dobili da rahatnije spavaju, da su sretniji, da su zadovoljni, ne, oni su sve u težoj i težoj situaciji. I zato ne stavili tu granicu čovjek u pogledu ovoga dunjaluka i sticanja njegovog i načina zarade, ako bude pohlepan, ako bude nezasit, U tome slučaju nesumnjivo da će ga to u propast dovesti. Ta nezasitost. Kada bi čovjek imao jednu dolinu blaga, cijelu, on bi poželio da ima drugu dolinu. Kad bi imao drugu, poželio bi treću, da ima još više. Ne može ove očne duplje zasititi ništa drugo osim zemlja kad ga zatrpaju u zemlju, e to može napuniti ove očne duplje. Ostalo ništa. Ima da je još više. Kao primjer, i to je primjer takav ljudi, kao primjer djeteta koji izgubi, koji nema razuma. Jedan čovjek vidje dijete koje plače, pa dođe i i dade mu nešto, udijeli mu nešto, ne bil ga ušutio. A djeta još više poče plakat. Sad mu nije jasno šta je sada. Sad je još nesretnije. Pa ga pita o čemu se radi. Kaže, imao sam jedan dinar pa sam ga izgubio. Sad kad si mi ti dao još jedan, sad bi imao dva. I sad još više plaće. Sad mu krivo još Više. Takav primjer, to je nama smiješno u pogledu djece, jel da, koji nemaju havijesti pameti. A takav je primjer i sa ljudima. Takav je primjer i sa ljudima. Wallahi i billahi. Vidli smo nakon Zaljevskog rata ljude koji ludi po ulici hodaju. Milione imali u bankama. Preko noći im propalo, ništa nema. Ima ono što nosi na sebi, to mu je. To mu je sav imetak. I u času pamet izgubio. Zato što je bio rob takoga imetka. Rob takoga imetka. Ne može da zamisli da može biti bez njega. E to je taj dunjaluk. Kad čovjek ostari, thumme dja'ale min ba'di kuvatin da'fem wa šejbe. Allah mu dadne nakon snage slabost i oronulost, Starost. U drugim ajetima, li kejla ja'leme ba'da ilmin še'a, da nakon što je nešto znao, više ništa ne zna o matuhi, kao malo dijete ništa. Jedna velika nama pouka. I zato danas Allah te baraka wa ta'ala sačuva min erzelil umur, a to je te starosti u kojoj čovjek pomuti u kojoj čovjek izgubi pamet, vrati se u period maloga djeteta, da nas sačuva prisebnim do naše smrti, svjesnim šahadeta, la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Od onih koji rade po propisima ove vjere, koje ovaj svijet neće zavesti, od onih koje ne uključuju riječi prokletoga šeitana le uzejinenne lehum fil ard, kako nam Kur'an opisuje ja ću im uljepšati na zemlji wala ughwiyannahum ajma'in i sve ću ih zavesti illa ibadak osim Allahu tvojih robova tvojih ne mojih to jeste šejtanovih dunjalučkih robova i bilo koji drugi illa ibadak osim tvojih oni ne ulaze u to minhum među njima to jeste mali jedan broj el muhlisin koji su ti predani el muhlesin koje si ti sebi odabrao koje si ti hidajet učinio takvima šeita neće moći ništa ali je činjenica da je takvih vakalilu mahum jedan vrlo mali broj rijetki su takvi pojedinci među ogromnim zajednicama i grupama koji se uspiju tome odvojiti kad nije imao Bio je u džami, i u prvome safu, i u drugome, i u halkama Kur'ana, i u zikrovima sunnetskim dozvoljenim, i, i na dersovima, i u svakome hajru i tako dalje. Nakon toga, jednostavno, nema ga ni u džami, nema ga nigdje, ondje gdje bi se trebao naći. Kad ga pitaš šta je s tobom, kaže nemam vremena ni da klanjam nema vremena ni da klanja znači da je jednostavno Allaha zaboravio pa Allah njega napustio i ostavio to je ta nesreća nesu Allahe Allaha zaboravili fensahum enfusahum pa je Allah dao da sami sebe zaboravi zaborave ono u čemu je njihova prava korist i vrijednost i sevab trajni i stali na kijametskom danu I zato uzmimo pouke iz svih ovih kazivanja, iz ovoga što nam se u Kur'anu spominje i što Resulullah sallallahu alaihi wasallam opisuje u svojim hadisima, nesumnjivo da mi ne živimo na nekom drugom mjestu mimo ove zemlje, da, da se to nesumnjivo da se ovo odnosi na nas direktno, a ne na nekoga drugoga i na naš ovaj život. Iako sada, Kur'an ne budemo učili i razumijevali i shvatali i po njemu radili i ne budemo Resula a.s. za uzor uzeli, kada ćemo onda? Na kojem drugom dunjaluku? Na kojoj drugoj zemlji nakon naše smrti? Onda je gotovo da cijeli svijet se sastane iza nas, da nam uči hatme i ne znam šta drugo, nema od toga koristi ako mi nismo svoj život u to usmjerili i upotrijebili. I zato se od nas to traži. I zato je ovo nama jedna prilika. I bojim se da je puno više priče i kazivanja i našeg govora nego što je rada. Puno bi više trebalo raditi nego govoriti. Ali, kažemo opet, ne bil. Dakle, in alejke illa albelag na tebi je da dostaviš fezekir i opomeni in nefaati zikra ako koristi ima od opomene a i ako nema koristi ti opet opomeni jer ćeš biti pitan jesi rekao a i oni jesu li, jesu li to prihvatili i primijenili. Dakle, ovo su samo neki ajeti sure El Kehf koji nam opisuju i objašnjavaju stvarnost života na ovom svijetu i njegovu brzu prolaznost i njegov nestanak i zato pametan je onaj i mudar je onaj ko se pripremi za vječni život. A priprema za vječni život nije da se izdvojimo iz društva. Budi učesnik u društvu, ali onako kako ti Allah propisuje, a ne kako ćeš ljudima udovoljiti i kako ćeš dobiti kod njih neki položaj i ugled. Ima i ugled kod Allaha, to ti je bolje nego, nego kod cijeloga svijeta. I zato ovi ajeti su za nas. I ovi ajeti i nakon 1400. godina i da ako nas opet imaju svoje puno i pravo značenje i zato ovo zaista primijenimo u našem životu, u našoj svakodnevnoj praksi, družimo se sa Kur'anom, razumijevajmo ga razmišljajmo o njegovim značenjima i primijenimo ga u svakodnevni naš život. Ašhedu anna muhammadar Rasulullah ashhadu anna muhammadar Rasulullah U ajetima koji su noćas proučeni iz sure Al-A'raf. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podsjeća nas i upozorava na događaje koji će se desiti na sudnjemu danu. U stvari ovdje je kazivanje o razgovoru između džennetlija i džehennemlija koji će se nesumnjivo desiti i dogoditi i u kojem nam uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala opisuje kako se istina jasnom pokazala i kako džehennemlije žale žale za onim što im je prošlo na ovome svijetu. Kaže uzvišnji Allah tabaraka wa ta'ala وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ Dozivaće stanovnici dženneta stanovnike džehennema. En kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. I govorit će mi smo našli da je istina ono što nam je naš gospodar obećao. Dakle, da će nagraditi mu'mine za njihovo vjerovanje i rad džennetom i njegovim ljepotama i uživanjima. I to u vječnosti. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا Pa jeste li vi našli da je istina ono što vam je vaš gospodar obećao. A to je džehennemska vatra za nevjernike, nepokorne i one koji su neprestano nijekali i odbacivali Allahove ajete. Zamislimo sada ovaj ovaj prizor i kakvo osjećanje obuzima nevjernike i Allahu nepokorni. Kada ih upitaju dženetlije, jeste našli da je istina ono što vam je vaš gospodar obećao. To jeste, to je bila Allahu tabaraka wa ta'ala prijednja njima. Kalu naam, odgovor njihov je jesmo. Svi će u jedan glas da kažu jesmo, našli smo da je istina, snašlo nas je ono što nam je nas gospodar obećao, to jeste čime nam je on pretio. Obistinilo se ono na što su nas upozoravali Allahovi poslanici i što je došlo u Allahovim objavama. Fa ezzene mu ezzinum bejnahum. Pa će jedan glasnik među njima oglasiti El la'natullahi ala zalimin neka je Allahovo prokledstvo u pogledu onih koji su nepravedni bili prema nevjernicima jer nema većeg zuluma već je nepravde od od kufra i širka billahi Allahu te baraka ve taala inna shirka la zulmun azim zaista je širk veliki zulum velika nepravda Allah te stvorio Allah ti dao sve blagodati, a ti ideš drugome. Ti moliš drugoga. Ti očekuješ i nadaš se od drugog. Ti se oslanjaš na drugoga. Ti se nadaš nečem u drugoga. Ti se bojiš nekoga mimo, mimo njega i tako dalje. Nema većeg grija od toga. Kada bi se svi grijesi sakupili na ovom svijetu, od krađe, nemorala, raznih vrsta lopovluka, sve što čovjek može uraditi, ubijstva, ništa se to ne može porediti sa grihom širka i kufra bilahi. Allahu te baraka wa ta'ala. I onaj ko umre kao nevjernik, takvo me nema spasa. Kada mi ne znam šta nakon njega, to jeste nakon njegove smrti, učinili za njega i u ime njega bilo šta da učine, ništa im to neće koristiti. Inne alledhine kefaru, čuli smo u ajetima iz sure Al-Bekari. Inne alledhine kefaru, wa matu, wa hum kufar. Oni koji ne vjeruju, pa umru kao nevjernici. Dakle, ustraju na tome, na tome krivome putu. Ulaike alejhim, na njih je, na takve je, la'anatullah i Allahovo proklestvo wal malaikati i proklestvo meleka wal nas yajma'in i svih ljudi khalidina fiha oni će u tome vječno biti la yukhaffafu anhumul azab neće im se olakšati azab wala hum yunzarun niti će im on biti odgođen to jeste neće im se dati godišnji odmor nema ni jednog jedinoga dana wala hum yunzarun inzar odgađanje znači ostaviti čovjeku roka i vremena u ovom je slučaju napraviti mu malu pauzu u tome azabu toga nema to je nemoguće na ahiretu Allah je odredio vječnost i trajnost neprekidnost wa qala alladhina fi an nari I reći će džehennemlije, oni koji su u džehennemskoj vatri. Li hazeneti džehennem. Obratit će se čuvarima džehennemskim. Udu'u rabbekum. Zamolite vi vaše gospodare. Strahi je da Allahovo ime spomenu. Da mu se direktno obrati zbog velike njegove srđbe prema njima. Udu'u rabbekom. Pa će se obraćati čuvarima džehennemskim. Juhafif anna, zamolite vašeg gospodara. On je i njihov i njihov gospodar, gospodar svih. Ali ne smiju da kažu našeg gospodara, jer on je srdit na njih. Rasrdio se toga dana da prije toga, niti će poslije toga ikad toliko se rasrditi. Udu'u rabbekum. Pozovite, zamolite svoga gospodara. Ne bil se vama, melek ima odazvao. Juhafif anna jeume minel azab. Da nam olakša jedan dan azaba. Kazne i patnje u džahennemskoj vatri kazna džehennemskom vatrom ili kazna vatrom je pravo Allaha te baraka wa ta'ala i nikoga drugoga. I zato se ne smije na ovom svijetu čovjek ne smije kažnjavati vatrom. To je pravo Allaha te baraka wa ta'ala. Juhafif anna jevma min al azab. Da nam olakša jedan dan azaba, govorit Kalu lem teku te'tikum rusulukum bil bejinati. Pa će im oni reći, to jeste čuvari džehennemski, lem teku te'tikum rusulukum bil bejinat. Zar vam nisu vaši poslanici, to jeste Allahovi poslanici koji su vama dolazili. Zar vam nisu dolazili bil bejinat sa jasnim dokazima? Što nam ukazuje na činjenicu da je vjera sa dokazima ne po protjevima i nahođenjima, već sa dokazima. Iz Kur'ana i sunneta. Kalu bela, oni će odgovoriti, tako je, jesu. Kalu fed'u, a ovi će i meleki onda reći, onda vi molite, onda vi vičite, uama du'aul kafirina illa fi dalal. A od vikanja kafirskog nema nikakve koristi. To je zaludo bez ikakvoga rezultata. Pa onda, kada izgube nadu da će im se olakšati jedan dan u džehennemskoj vatri, samo jedan dan, šta znači jedan dan prema vječnosti? Ništa! Koliko život brzo i kako brzo prođe? A šta je jedan dan prema vječnosti? Ali se zanose lažnom nadom, još im je samo to ostalo. I kad izgube nadu i u to da će im se olakšati ta vječnost samo jedan dan, znate li šta će onda reći? Onda će se obratiti Maliku. A Malik je jedan od čuvara džehennemske vatre. وَنَادَوْ I dozivaće, moliće, ja Maliku, o Maliku, li yakdi alejna rabbuk, neka nas uništi gospodar tvoj. Ne mogu više to trpiti. To patnju koja ne prestaje, koja je stalna i koja ih izluđuje. Kullama nadijat juluduhum kada god im izgore kože njihove bedelnahum juludan gajra zamijenimo im ih drugima li lijezukul azab da okuse azab kaznu i patnju kullama habet kada god se stiša džehennemska vatra zidnahum se ira mi je povećamo dakle stalno im se povećava i stalno su u tome azabu nakon godina i godina odgovor im dolazi kratak i jasan. A on glasi in nekum makithun vi ostajete tu. Neće vas Allah uništiti. Kao što će uništiti životinje nakon što se među njima njihova prava izmire. Ne, vas neće uništiti. I tada će kafir poželjeti da je postao zemlja. Kao što će zemljom postati životinje. وَيَقُولُ الْكَافِرُ i reći će toga dana kafir, nevjernik, ja lejteni kuntu turaba. Da sam Bog do zemlja. Kada vidi da će životinje biti pretvorene u zemlju. Jer njima nema ahiretske nagrade i kazne, osim onoga što će se među njima njihova prava izmirivati. Do te mjere je Allahova tabaraka wa ta'ala pravda. Da će se prava među životinjama izmirivati. A šta mislite prema ljudima? Dolazi jedan čovjek, jednom od islamskih učenjaka, spominjući mu loša svojstva, mahane drugoga muslimana. Pa ga ovaj pita i kaže mu. Ovaj ga pita i kaže mu. Jesi li se borio protiv Perzijanaca? Kaže nisam. Jesi li se borio protiv Rimljana? Kaže nisam. Jesi li se borio protiv otpadnika od vjere? Kaže nisam. Pa kaže izgleda da su svi od tebe bili sigurni osim muslimani. Dakle, nisi nikog drugo našao da napadneš nego muslimane. Nisi se borio protiv ovi, protiv oni, protiv ovi, nego si našao muslimana da protiv njega govoriš. Dakle, kada će hakovi među životinjama biti izmireni? Kako je tek među ljudima? Allah u te hakove, u ta prava neće ulaziti ostaje na ljudima međusobno da ih izmire. Pa, ako ovi nemaju dobrih dijela koji su druge oštetili, onda će tuđe grijehe na sebe preuzeti kao izravnanje međusobnih prava. Ako je ko koga zakinuo na ovome svijetu, da je uzeo dug, na primjer, pa ga nije vratio, Zato Allah poslanik alaih sallat sallam je dovu učio ve auzu bike minal me'themi wal magremi. I sačuvaj me grijeha i duga. Jer ako ga ne vratiš na ovome svijetu, vratit ga na onome. Pa čuvaj se. I zato se čovjek ne zadužuje osim u velikoj i teškoj potrebi. Materijalni hakovi. Zatim, hakovi druge vrste, drugih obaveza i prava, kao što su moralni, kao što je čast i tako dalje, kao što je život. Ela la'natullahi ala zalimin. Glasnik među njima će, među džehennemlijama, progovoriti i oglasiti neka je Allahovo prokledstvo nad zulumčarima ili nad zulumčare Allahovo prokledstvo znači da budu udaljeni od njegove milosti a onaj ko je udaljen od Allahove milosti takvome nema nikakvoga dobra a ko su ti alladine yasudduna an sabilillah koji su ljude odvraćali od Allahovog puta Odvraćali ljude od Allahovog puta. Na koje načine? Na mnoge načine. Kako god su znali i umjeli. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ I željeli da Allahov put bude kriv, iskrivljen. Mijenjali njegove propise, propise njegove vjere. Borili se protiv Allahove vjere. Krivo je predstavljali i tumačili. وهم بالاخره ahireti kafirun i koji nisu vjerovali u ahiret u proživljenje nakon proživljenje nakon smrti. Kao što je bio slučaj sa kim? Sa ovima sinoć. Vjeruju, imaju nekakvi duhovi, nekakve vještice, ima nešto se među ljudima pojavljuje. On zna da će umrijeti, a gdje će biti dalje, šta će biti s njega, ništa on ne zna, niti hoće da zna, hoće da se provede na ovome svijetu i neće to razmišljanje da mu išta kvari od njegovog raspoloženja i uživanja na dunjalu. Neće ti ima da se optereći. وَبَيْنَهُمَا hijab. I među njima je hijab. A šta je hijab? Zastor, pregrada, ograda. To je taj bedem koji će biti između džennetlija i džennemlija. Va alal a'rafi riđalun. A na tim bedemima bit će ljudi. Koji su ljudi? Po njima je ova sura dobila ime suratu El A'raf. Bedem, tako se prevodi. To su ljudi čija su se dobra i loša dijela izjednačila. Nisu ni jedno dobro više, niti su jedno loše, više uradili. Da su jedno dobro više uradili, preteglo bi pa bi bili džernetlije. Da su jedno loše više uradili, preteglo bi pa bi bili džehennemlije. Ako harf iz Kur'ana, ako harf iz Kur'ana proučiš, imaš desetorostruku nagrad za jedan harf. Za jedan harf imaš desetorostruku nagradu. Iz ovoga vidimo koliko i kako je, barem dijelimično na sebi prikažemo, kako je Allahova vaga i njegova mjera precizna. Nema je na ovome svijetu. Ona je na ahiretu. Svako dobro dijelo. Jesi li pomislio dobro? Piše ti se u dobro. A jesi li pomislio zlo? Šta? Ne piše ti se zlo ako ga ne uradiš. To je Allahova milost. To je Allahova milost. Ako dobro učiniš, to je setorostruko. A ako zlo učiniš, e, nije desetorostruko, nego onoliko koliko jest. Allahova milost. Allah hoće da nas spasi, Allah hoće da nas izbavi, da nas sačuva. I zato kod Allaha ne može propasti osim propalica. Nesreća ona. U kome nema nikakvog hajra. Takav propada kod Allaha. Allah inša Allah tabaraka wa ta'ala će se ima smilovati nakon što je uđu u džennet, džennemlije u džennem i da bismo skratili ovo kazivanje وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Sad smo došli do poziva upućenog iz džehennema džennetlijama. je dozivaju džennetlije. Učimo Kur'an. Razmišljamo, razmišljajmo o njegovim značenjima govori nam o prošlosti, govori nam o budućnosti, govori nam o nama samima. Nađimo sebe, izvagajmo se gdje smo u pogledu Allahove knjige. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ I stanovnici džehennema dozivaće stanovnike dženneta. En efidu alejna minal ma. Prolijte na nas nešto malo vode. Jer nema im u džehennemu vode. a tamo je vrelina i vrućina, traži i zahtijeva vodu. En afidu. znate šta znači en afidu? Da uzmeš malo rukom, zahvatiš pa baciš. Proli malo na mene. Toliko, šta im to znači kad bi to dali džennetljenjima? Toliko su izgubili nadu. Toliko su poniženi i toliko su osramoćeni išli na ovome svijetu na more, provodili se, kupali se, imali vode koliko god hoće i kako hoće, te teferičili i uživali, vallahi i billahi sumat Allahi. Kad onaj koji je najviše uživao na ovome svijetu, bude samo umočen u džehennemsku vatru i bude pitan jesi li ikada kakvog dobra osjetio, reče vallahi nikad. Nikad zaboravit će sve ono uživanje u kojem je bio na ovome svijetu. Sve mu pod rukom bilo. A sada? Sada je u džehennemskoj vatri. En efidu alejna min alma. Malo prolite na nas vode. E u mimma rezeka kubula. Ili nešto nam bacite od onoga što vas je Allah obdario. Jedan grozd, grožja, ili nešto od, od ljepota ti džennetski, nešto samo. Odgovor im dolazi, kalu, odgovaraju im džennetlije, možete li misliti, kako su ljudi mogli prije shvatiti ovo? Kako shvatiti ovo? Pa jednostavno, kolika je ta udaljenost ogromna između dženneta i džehennema? I kako onda se čuju? Današnjim svijetu je lahko vjerovati preko mo imaš mobilne telefone, imaš televizije, imaš satelitske, imaš kako tu da pređeš, prevaziđeš udaljenost ogromnu. Ljudi su mogli nekad u sebi se zamisliti kako je to. Vjeruju, amen na bila, vjerujemo Allaha, Allah nas o tom obavijestio. Allah je kader da učini šta hoće. Znači, nama je danas pokazano nešto od toga na Dunjaluku, od onog što ljudi prave. A šta je tek kod Allaha uzvišeno? kolika je tek udajenost između džennetlija i džennemlija, između dženneta i džennema, da i mi ne možemo ni shvatiti. Nije to blizu jedno do drugoga. A oni se dozivaju, čuju se, razgovaraju, vide jedni druge. Allah im to prikaže. Danas je ljudima puno lakše vjerovati kad vide ovo šta je sve Allah tebara, kevata, oko njih dao. I vide Allahovu moć i njegov kudret ali danas manje ljudi vjeruje nego što je nego što je prije vjerovalo. Sulletum min al-awwalin bi ih jannatu džennetu puno od onih prvi generacija. Wa qalilun min al-akhirin, a malo, vrlo malo od onih kasnih generacija. Malo će ih biti. Rijetki su ti koji će biti od onih kasnih generacija. Odgovor će im doći od džennetlija inna allaha harramahuma. Inna harramahuma alel kafirin. Allah je to dvoje, vodu i ove plodove koje nam je u džennetu dao, haram učinio zabranjenim nevjernicima. Ne može. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom dok je klanjao u mihrabu pokazalo mu se nešto od dženneta. Pa bi vidješe, zapravo nisu znali u čemu se radi, nego je krenuo naprijed pomjerio se u namazu naprijed u mihrabu pa kada je sklanjao pitaju ga sahabi vidjeli smo nešto neobično Allaho poslaniće da si učinio što prije nisi radio kaže pokazan mi je džennet pa sam htio da dohvatim jedan grozd iz njega a vallaj da sam ga uzeo hranili biste se njime dok je ovoga svijeta ne može proći džennet ljepote prvo ljepota, užitak, slast, a onda trajnost ne može proći, ne može nestati. I nema ezijeta od toga da se najedeš pa da te zaboli. Nema. Ili da se toga kasnije moraš osloboditi. Nema. Allah je dao potpunu čistoću i rahatluk ljepotu potpuno uživanje Da'wahum fiha šta god u džennetu požele kažu subhanaka Allahumme i to je pred njima. Nema neko da servira, da postavlja, nema da se popne na drvo pa da uščupa, nema. Kutufu hadanije. Plodovi džennetski su im na dovat ruke. Ne treba ništa, nikakva zora tu da učini. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ A tahijet pozdravu u džennetu jeste selam. Wa ahiru da'wahum. A kada hoće da se to makne, sve kažu Elhamdulillahi Rabbil Alem. I odjednom nestane ga. Nema da se lupa sahanima, šerpama, da se kutarisava, da se meće, da se, da se priprema ništa. To, ni toga zahmeta, toliko ga nema. Džennet. Dakle, da se dadne to nešto iz dženneta džehnemlijama, to bi moglo biti. Nema vam to. Oni imaju jednu drugu hranu da Allah sačuva. Znate li koja je to hrana? Znate li kako se zove? Ima više vrsta i o tome ćemo drugom priliku. ali da vam napomenim. Jedna od te džehennemske hrane jeste i zove se zekum. To je posebna hrana za džehennemlije. Zekum. Zekum. A kakav je zekum? Kakvi su njegovi plodovi? Kaže uzvišeni Allah, ke enneha tal'uha, ke ennehu ru'usu šajatin. Pa ga hajde jedi, ako možeš. Plodovi su njegovi kao da su šeitanske glave. Tako gadni, ružni i ogavni. Da ti se smući min gislin zatim gnoj najgore izlučine džehennemlija lejse lehum ta'amun illa min dari'a zatim dari'a la yusmin neće se njime ugojiti wa la yugni min ju'a niti će im to njihovu glad otkloniti a to je džehennemsko trnje. A kad ožedne, da će piti ključalu džehennemsku vodu, koja će im topiti njihove nutrine. I rekli smo da to ovaj čovjek, to jeste ovo tijelo, ne bi moglo nikako izdržati. Kao leptir koji se približi svjetlu i odjednom upuhode nema ga. Tako bi ovo tijelo, ovo svjetsko, tako bilo u pogledu džehennema. Ne bi moglo izdržati. Nego jedno novo tijelo, posebno tijelo, koje će biti ogromno, kao brda, da se što više napati. Tijelesine džehennemlija. Inna Allah harramahuma alel kafirin, Allah je to haram učinio nevjernicima, kojima svima nevjernicima a koje je njihovo svojstvo alladhina takhadhu dinahum kojima je vjera njihova bila lehvan wa la'iba igra i zabava kao ono sinoć maskarada i kao što je kod mnogih drugih igra i zabava koncert u ime Allaha ne uzobila kako to može Ne može to. Igra i zabava, u to se njihova vjera pretvorila. U teferić. Dakle, hoće svojim strastima da udovolje. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ dunja I zabavio ih je svijet ili život na ovome svijetu. Obmanuo ih i postali robovi. Njegovi robovi. Robovi ovoga svijeta Umjesto da im bude sredstvom, postalo im to cilj. Fel jeume nensahum. Danas ćemo mi njih zaboraviti. To jeste napustiti. Kema nesu li ka jeumihim hada. Kao što su oni zaboravili ili nemarni bili prema susretu na ovome danu, susretu sa Allahom te baraka va ta'ala, وما كانوا بآياتنا يجحدون i zato što su naše ajete neprestano poricali, odbacivali i nijekali. Pošto bi čovjek sada da postavimo ovo pitanje, odgovorimo na njega i završimo s ovim. Pošto bi čovjek, to jeste koja je cijena, da bude džehennemlija, da uđe u džehennemsku vatru, kamo li da tamo vječno boravi? pošto bi kad bi ti se dao i metak cijelog ovoga svijeta evo tvoje je, uživaj koliko god hoćeš ali ćeš biti džehennemlija bil pristo evo ti sve žene ovoga svijeta izaberi, uzmi sve uživaj koliko hoćeš na ne možeš koliko hoćeš ograničen si ali ćeš biti džehennemlija Evo ti položaj. Budi vladar svih država ovoga svijeta. Budi mason. <laughs> Na uzobrla. Pa ćeš biti dženevlije. Pošto bi čovjek to pristo. Vjera se ne prodaje. I zato kafiru lev enne lehum ma fil ardi džamijan. Kada bi imali na kijametskom danu, kada bi posjedovali sve što je na zemlji, ljepota i metka, vlasti, položaja i tako dalje. Wa mislehu ma'hu. I još toliko kada bi imali. Li jefte dubihi da se zato otkupe min azabi jomil qiyame od azaba na kijameskom danu matu kubile minom. To od njih ne bi bilo primljeno. Pa će reći kafiri džehennemlije, reći će Dali bismo mi sve od sebe, a onda će im doći odgovor, puno je manje od vas traženo na onome svijetu. To jeste prošlom već. Pa niste to učinili. Ne daj Bože bit nevjernik i ne daj Bože okuziti džehednemske vatre. Molim Allah te bareke wa ta'ala nas u ovim noćima u barek mjeseca Ramazana učini od onih koji su oslobođeni i sačuvani džehennemske vatre. Od onih kojima će njihovi grijesi biti oprošteni i koje će Allah tabareke wa ta'ala uvrstiti u one kojima pripada posebna nagrada na sudnjem danu time što će biti sretni susretom sa, sa svojim gospodarom zbog iskrenog posta, namaza, učenja Kur'ana i drugih ibadeta u ima Allaha tabaraka wa ta'ala u Ramazanu i mimo njega. Zakum lahen. Subhanak Allahumma bihamdika shadu la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik.